Lūkšana par brīvību. Visuma radītāji, šodien mēs tevi lūdzam nākt pie mums un dalīties ar mums mīlestībā. Mēs zinām, ka tavs īstais vārds ir mīlestība. Mēs zinām, ka dzīvot savienībā ar tevi nozīmē dzīvot ar tavām vibrācijām un tavā frekvencē, jo tu esi vienīgais visuma iemītnieks. Palīdzi mums šodien būt tādiem kā tu, palīdzi mums mīlēt dzīvi, Palīdz mums kļūt par dzīvi, palīdz mums kļūt par mīlestību, palīdz mums mīlēt tā, kā mīli tu, bez nosacījumiem, bez cerībām, bez pienākumiem un bez vērtēšanas. Palīdz mīlēt un pieņemt sevi un netiesāt sevi, jo ja mēs sākam sevi tiesāt, mēs atzīstam sevi par vainīgiem un uzskatām, ka esam pelnījuši sodu. Palīdz mums bez jebkādiem nosacījumiem mīlēt visu, ko tu esi radījis, sevišķi cilvēkus, un jo īpaši tos, kas ir ap mums, mūsu radiniekus un visus tos cilvēkus, kurus mēs tik ļoti cenšamies mīlēt. Jo noliedzot viņus, mēs noliedzam arī sevi, un noliedzot sevi, mēs noliedzam tevi. Palīdz mums mīlēt cilvēkus tādus, kādi viņi ir, neizvirzot viņiem nekādas prasības – Palīdz mums pieņemt viņus tādus, kādi viņi ir. Palīdz mums netiesāt viņus, jo ja mēs sākam kādu tiesāt, mēs atzīstam viņu par vainīgu un uzskatām, ka viņš ir pelnījis sodu. Attīri šodien mūsu sirdis no emocionālās indes, atbrīvo mūsu prātus no spriedumiem, lai mēs varētu dzīvot bezgalīgā mierā un mīlestībā. Šodien ir īpaša diena – Šodien mēs atkal atveram savas sirds mīlestībai, lai mēs atkal bez bailēm un no sirds varētu teikt, es tevi mīlu. Šodien mēs ziedojam sevi tev. Nāc pie mums, runā ar mūsu balsi, skaties ar mūsu acīm, dari ar mūsu rokām un ņem mūsu sirdi, lai dāvātu mīlestību ikvienam. Radītāji, palīdzi mums šodien būt tādiem, kāds esi tu. Paldies par visu, ko šodien esam saņēmuši, sevišķi par iespēju būt mums pašiem. Āmen.